بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Sahih Buxoriy keltirilgan bir qissa bilan boshlaymiz. Mavzuimizni ana sizlar bir necha kundan beri xalqga taalluqli bo'lgan ba'zi bir kasalliklarni davosini istagan bo'ldik. Xavf, umid, hasad, orzu, havas, kibr va kirvozi degan darslarni o'qib chiqqan bo'ldik. Bugun inshaalloh Alloh taoloning bergan kuniga rozilik degan mavzuda gaplashgan bo'lamiz. Alloh nasib qilsa. Alloh subhanahu va taolo mana Qur'onda bizga bayon qilishicha, astagfirullah va kallamallohu Musa taklima deb marhamat qiladi. Alloh Musoga bevosita so'zladi. Alloh taoloning ovozini Musa alayhisalom eshitdi va gaplashganligini bilamiz. Shuning uchun Musa kalimulloh deyiladi. Shunday rivoyatlarda keladi. Musa alayhisalom Alloh taolo bilan ana ana shu so'zlashgan paytida "Ey Musa, bir banda men bilan husumatlashyapti. Bir banda meni taqdirimga, meni qazoyimga norozi bo'lib, men bilan arozlashib husumatlashyapti." Deganida Musa alayhisalom bundan hayron bo'lib, Parvardigor, seni qazongga kim norozi bo'ladi? Kim sen bilan husumatlashadi? Shu bandani qayerdan topaman deb so'radi. Ya'ni qanday bir badbaxt kishiki Alloh taoloning taqdiriga norozi bo'ladi, Allohga husumat qiladi. Ya'ni bu husumat deganda, norozilik deganda biz har xil narsani tushunishimiz mumkin. Bu husumat deganda, Allohning taqdiriga norozilik deganda, siz bilan bizda deyarli Alloh kechirsin, har kuni sodir bo'ladi. ko'nglimizga yoqmaydigan bir bir voqea bo'lsa, biz kutgan narsa ba'zida bo'lmasa, haligi ishga noroziligimiz Alloh taoloning taqdiriga noroziligimiz ayni o'zi bo'ladi. Biz rozi emasman yo sendan bu qilgan ishim uchun demaymiz. Biz bunda dishlikdan ehtiyot bo'lamiz, lekin ozgina jazavaga tushamizmi? Nimaga endi odamlarniki bo'laveradi-yu, meniki bo'lmaydi. Bizga kelganda arg'ida oqayotgan suv ham to'xtab qoladi. Biz shu tijoratga qo'l ursak, shu tijorat yo'q bo'ladi. Birodarlar, mana shu Allohning taqdiriga norozi bo'lishlik bo'ladi. Alloh taolo Musa alayhisalomga mana shunday bir banda borki, meni taqdirimga norozi bo'lyapti dedi. Va Musa alayhisalom u kishini qayerdaligini so'radida, u kishini istab bordi. Alloh taolo Musa alayhisalomga shu kishini turgan joyini aytib aytdiki, "Ey Musa, borib qarab turing" dedi. Norozi bo'lamiz hayotda? yetolmaganimizga, yey olmaganimizga, lekin ming afsus bo'lsinki, ibodatda boshqalardan qolib ketayotganlarimizga rozi bo'laveramiz. Nimadan rozi bo'lish kerak-ku, nimadan norozi bo'lish kerak, o'lchovni yo'qotib qo'yganmiz. Muso alayhisalom mana shu aytilgan joyga borganda bir daraxtga bir kishi suyanib turganligini ko'rdi. U kishining ikki qo'li ham yo'q edi, ikki oyog'i ham yo'q edi. Endi o'tiribdi desiz ham bo'laveradi, turibdi desiz ham bo'laveradi, demasiz ham bo'laveradi. Alloh taolo nima dedi? Qarab turing dedi. Kuzatib turuvdi. Bir otliq odam oldidan o'tib qoldi. Nihoyatda bir davlatman, kuch-quvvatga to'lgan, kelishgan, asa bir g'irchillagan payti bizlarkandek. Haligi oyoq qo'li yo'q odamni oldidan o'tib ketayotganda qo'lidagi qamchi tushib ketdi. Daraxtga suyanib turganiga qarab uzatib yubor dedi. Ya'ni holini ko'rib turibdi. Uzatib yubor dedi. Chunki unga doim uzatib yurganligini o'rgangan. Doim buyurib o'rgangan, doim ot usti yurib o'rgangan. buyurdi Tabiiyki, hali o'tirgan odamda oyog'i ham yo'q, qo'li ham yo'q. Uzata olmayman dedi. Nimaga uzatmaysan dedi? Ko'rib turibsan, oyog'im ham, qo'lim ham yo'q dedi. Hali otda turganga bu yoqmadi. otdan tushdi, qamchini olib, unga yoqmagan gapni qilgani uchun rosa qamchilar urdi. Haliga sho'ring xurgur qochib ketgani oyog'i yo'q, to'sib olgani qo'li yo'q. Har qamchi yeganda o'zi odatda voydot, nimaga uryapsan? Tek qo'y meni, odamlar yordam beringlar deish kerak. Lekin unaqa demadi qamchi yeganda. Har qamchi uni jonlatishganda voydot, Parvardigor, tavba qildim. Endi bildim. Tavba qildim, endi bildim, to'g'ri. Bir qop go'sht uryapti xohlagancha. Har urganda meni urma demayapti, Parvardigor, endi tushundim, tavba qildim, meni kechirdi urdi. Biror marta meni urma demadi. Haligi otliq qomordan chiqib yaxshilab urgandan keyin otini minib ketdi. Haligi ta'zimni yegan shu shunchoy bir yig'lab o'tiruvdi, Musa alayhisalom oldiga keldi, aytdiki: "Ey Allohning quli, nimaga har qancha urganda meni urmagan, Allohdan qo'rqin, voydot yordam beringlar deyishdi o'rniga esim kirdi, endi tushundim, tavba qildim Parvardigorda deyin. Deganda o'tiring dedi. O'tirdi Musa alayhisalom. Aytib berdi. Men tush ko'rdim dedi. Ya'ni Alloh taolo ikki oyog'ini yo'q qilgan, ikki qo'lini yo'q qilgan, hayotda mana shuncha shor, xor holatda yashayapti. Shu kuniga rozi bo'lib yashayotdi. Birodarlar e'tibor beringlar, puli yo'q emas, E, jicha dardi bormas, umuman oyoq qo'li yo'q. Shukriga rozi bo'lib yashayapti. Alloh menga tushunda deydi, jannatni ko'rsatdi deydi. Jannatda jannatiylarga tayilgan ne'matlarni ko'rdim deydi. U yerdagi ne'matlar, u yerdagi xurlar, u yerdagi bir noz ne'matlarida zo'rligini jannatni keling ko'rib turib, mana shunday joylar borligidan va mana shunday joylarga tushishligimni o'ylab turib, Parvardigor ikki qo'limni yo'q qilib yotganiga ham roziman deb devordim deydi. Ya'ni shunaqa joylar bor ekan, ozgina sabr qilsam, shu dunyo mashaqqatiga bari o'ladi, to'g'rimi? To'tta qo'li, to'tta oyog'i bo'lganda ham odam bari o'ladi. Allohdan rozi bo'ldim deydi. Uni ketidan do'zaxni ko'rsatdi Alloh tushimda menga deydi. Do'zaxdagi azoblar, u yerdagi chayonlar, ilonlar, u yerdagi anvoy azoblarni ko'rganda shu yerga tushib qolishim mumkinligini o'ylab turib, Allohdan norozi bo'ldim dedi. De Parvardigor, bu jahannam meni yo'q qilmasang, men sendan rozi emasman dedim dedi. Tushida gaplashyapti. Parvardigor aytdi, "Voy, uni ham ahli bor, buni ham ahli bor." Desa, "Yo'q, Parvardigor, ya'ni o'zini dozoqqa tushib qolishigini faras qilib turib, dozoqni yo'q qilmasan, bekor yaratsan-chi dozoqni" dedi. Endi dedi, har qancha urganda javob qaytarishga qurbim yetmay, jonimni o'tib ketganda, ha, o'zi do'zax ham o'zi bo'lish kerak ekan. Shunaqa odamlar do'zaxga tushish kerak ekan deb har qamchi yeganimda Parvardigorim hakim deganligini tushundimda, a Parvardigor, rozi bo'ldim. Tavba qildim, endi tushundim deb rozi bo'lgan ekan birodarlar. Aytmoqchi bo'lganimiz Alloh taolo bu dunyoda mahluqotlarni yaratar ekan, odamlarni yaratar ekan, fariqu fil jannati va fariqu fis sa'ir. Insonlarda bir toifasi jannatda bo'ladi va bir toifasi jahannamda bo'ladi dedi. Albatta dunyoda oq bo'lmasa qorani qadriga yoki qora bo'lmasa oq qadriga yetilmaydi. Hamma bir xil yaxshi bo'lib ketsa ham bu yomon bo'lmasa yaxshini qadriga yetilmaydi. Kimdir Fir'avn rolini o'ynash kerak edi birodarlar hayotda. kimdir Musa alayhissalom ishini bajarish kerak edi. Alloh taolo hammaga sochib qo'ymadimi bu narsani? Ixtiyorni berdiki, qaysi yo'lda o'zing tanlaysan. Va jahannamni ham o'zining ahli bor, jannatni ham o'zining ahli bor. Hayotda ba'zi bir bizni ko'nimizga yoqmaydigan, biz kutmagan, ko'nimizga o'tirmayotgan ishlar sodir bo'lganda shikoyat qilib, qiylanib ketdim, qachon tugar ekan deb birovga dardimizni aytishdan burun bir qator o'ylab qo'yaylik. Alloh taoloning bu taqdiri bu. Rozi bo'lsangiz ham shukr, rozi bo'lmasangiz ham shukr. Va asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Hayotingizda bir ish sodir bo'lsa, deydi Alloh taolo, sizlarga yoqmaydi. Ehtimol shu yoqmagan narsaning orqasida bir yaxshilik bordir. Musa alayhissalom bilan Xizr alayhissalom qissasini eslaylikda. Musa bilan Xizr kemaga chiqishdi. Kemachini mana Xizr alayhissalom kemani tagiga tushdi, kemani teshib qo'ydi. Kemachi uchun chiqim bo'ldi. Esolomon narigi sohilga yetib oldida, endi nima bo'ldi? Bizga chiqim bo'ldi, zarar bor deb turgan paytda mana Xizr alayhisalom aytdi. Ana shu narigi sohilni podshohi o'shiga borgan sog' kemalarni tortib qo'yapti. Endi buni kemasi borganda teshikligini ko'rib turib, "A bu teshik, teshik kemani nima qilaman?" dedi-da, egasiga qaytarib qoldirib berdi. Lekin teshilgan mahalda kemasi, kemani egasi nima oldi? Xafa bo'ldi. Uchinchi Alloh taolo aytayapti, bir ish sodir bo'lsa, ehtimol sizlarga yoqmas deydi. Lekin ehtimol orqasida bir yaxshilik bor deydi. Mana birodarlar, Ramazon oyida o'tirib hammamiz. Alloh hamdlar bo'lsin. Bu shunday bir mavsumki, bu mavsumda olib qolishni kerak. Qorasuvchilarda sezoni boshlangan. Mana shu sezon avjiga chiqqan mahalda bir odam bir oyga issiq ko'lga dam olgani ketib qoladigan bo'lsa, bu odamni aqlli odam deya olmaymiz. Chunki boshqa oyda 6 oy damalishi mumkin, lekin ana shu ayni sezon bo'ladigan, pul topadigan mahalda damalgani ketib qoladigan bo'lsa, bu odamni aql ediy olmaymiz. Hozir birodarlar mana shunday bir savoblarni olib qoladigan bir sezon. Televizor ko'rgani shoshilmaylik, Qur'on o'qiylik, ko'p uxlamaylik, mana domla o'tgan safar aytib ko'p yemaylik, ibodat qilaylik. U olib qoladigan payt. Bu oyda sunnat bo'lgan amallar farzni o'rnida o'tadi. Farz bo'lgan amallar nechi barobar? 70 barobar ko'p savob beriladi. Mana shunday bir fursatdan foydalanib qolish kerak bo'ladi. Shunday bir g'animat kunlar. Tirik ekanmiz, qadriga yetmaymiz, o'lganimizdan keyin qadriga yetamiz. Mana inson o'lganda hammasi pushaymon ishini aytganmiz. Mo'min odam ham pushaymon edi, kofir odam ham pushaymon edi. Kofir dunyoda mo'min bo'lmaganiga pushaymon esa, mo'min odam ko'proq ish qilmaganiga pushaymon edi. Mana eslaylik, bir kishi o'lishidan oldin ya laytaqu kana tawilan ya layta hukana jadidan ya layta hukana kamilan deb jon taslim qildi. Ya'ni qani edi uzunroq bo'lsa, qani edi butun bo'lsa, qani edi yangi bo'lsa dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida edi bu. Boyvachki ya Rasululloh bir odam mana shunday uchta gapni aytib o'ldi-ya, bu gapini siri nima dedi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, ana shu kishi tiriklik paytida uyiga bir tilanchi tilanib kelganida yarim tanonda olib chiqib sadaqa qilib bergan edi. O'lishligidan oldin tili so'zdan qolmay turib, yarimta nonga beriladigan ajrni, oxiratdagi ajrni ko'rsatib qo'yganda, e, yarimta nonga shuncha mukofot katta beriladimi? Qani putun butun bo'lganda shu non? Bergan, lekin butun bo'lmaganligiga pushaymon yapti. birida shu kishi dedi, bir ko'ri ko'zi ko'r odam, omi odam ko'chada yo'lini topolmasdan turgan paytda 5 qadam yetalab yo'lga solib qo'ygan edi. Shu 5-10 qadam yetalab qo'yganligini mukofotini ko'rsatganda Alloh taolo o'lmay turib bu. Ya laytahu kana tawilan. E qanida uzunroq bo'lganda shu yo'lda bordi. Va kunlarning birida bir tilamchi olib kelganda ustidagi bir eskiroq yaxtagini olib kigizib yuborgan edi. Ana shu eski yaxtakka beriladigan ajrni ko'rsatganda qanida yangi bo'lsa devordi. Qanida 11 gacha emas 12 gacha namoz o'qiganimizda deydigan bir kun keladi birodarlar. Qani edi shu qurib ketgan televizorni o'chirib qo'ygan bo'lganimda deydigan kun keladi birodarlar. Fursat, moment kelyapti birodarlar. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarning hayotiga qaraydigan bo'lsak, ular vaqtidan juda chiroyli foydalangan. Moment kelib qolganda shuni urib qolishgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kunlarda bir aytdiki, meni ummatimdan jannatga 70 mingta kishi hisob kitob qilinmasdan kirib ketadi dedi. Ya'ni qiyomat kuni tiriladi, to'g'ri kelib ketadi. Sirot, savol-javob, tarozi, kitob degan narsa yo'q. Tiriladi, jon kelib ketadi. 70 mingta odam dedi. Shunda sahobalardan Ukka roziyallohu anhu shunday turibda, "Ya Rasululloh" deb momenti kelib qoldi. Duo qiling, men o'shalardan bittasi men bo'lay dedi, siz o'shalardansiz dedi. Ikkinchisi turdi, duo qiling, ya Rasululloh, men ham o'shalardan bo'lay dedi. Bu birodar sizdan o'zib ketdi dedi. Bo'ldi. Urildi. Endi qaytib berilmaydi bu yerda. Ya'ni nima qildi bu? Momentida, fursatida sezonida urib qoldi. <coughs> Birodalar Ramazonda turibmiz. Mana shu urib qoladigan payt. Alloh biladi, Ramazon oxiriga kim yetadi, kim yetmaydi. Dunyoda ishini obod qololmayapmiz, tugab ketmayapti dunyoda ishi. Roz g'or birodalar. Buni birov to'lg'iza olmagan. Rozi ham bo'lgan emas bu dunyo chikindan. Zulqarnaylar qo'lima chiqarib qo'yiladi degan tobutimdan. Ko'rsin odamlar nima bilan ketayotganimni degan. Biram biram jahongirlar, biram biram dunyoni so'ragan podshohlar o'tdi. Nimani olib ketishdi? Ana shu fursatida urib qolgan ishlardan yana bittasini olib beraman, inshaalloh mana shu bilan vaqtimiz ham bo'lib qoladi. Uzoq bu qissa. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida bu jannatga oshiqlar degan bir qancha bir darslar bor, silsila, shulardan bittasi birodarlar. Jannatga oshiqlar qana bo'lgan. Biz agar jannatga oshiq bo'lsak, mana bu Ramazon oyi oshiqlar oyi birodarlar. Ishlab qoladigan oy. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzuriga bir yetim bola keldi "Ya Rasululloh" dedi, "Qo'shnim bilan o'rtamizda devor yo'q edi, Sahih Buxoriyda kelgan birodarlar." Qo'shnim devor tortdi o'rtadan deydi. Bitta xurmo daraxtim qo'shinning devor orqasiga o'tib ketdi. Shu xurmoyni olib bering" deb keldi. Yetim bola keldi. Yetimni molini zulman yeyotganlar qorniga jahannamda o'tini yeyapti degan mazmunda oyatlar bor, birodarlar. Atrofimiz bir qaraylik-da, biz yemaganmizmi yetimni molini? Har bittamiz so'rab kelaylik o'zimizga. Yo'q, men yemaganman deymiz. To'g'rimi? Otasidan ayrilib, sag'ir bolalar bilan qolgan tul xotin ihson qilganda borib yeganmizmi, yemaganmizmi? Har kim o'zi bilsin buni. yetimni molini yeyishmasmi bu? O'zi boquvchidan ajralib, u bechora juvon katta bolasi 10 ga kirgan, 15 ga kirgan, endi nima tirishi yetkizaman deb o'ylanib turgan paytda mahallani bir ikkita esliklari bo'ladi. Endi uyat, ehson qilmasangiz, el yurtni oldida, deydida bir ikkita maraz xotin bo'ladi, ikkita maraz erkak kishi bo'ladi. Bor o'zi holi yo'q, qiyin sharoiti yo'q, lekin ana shu odamlarni yuzidan o'ta olmasdan, odamlar oldida gap bo'lmaydi, turib nima qiladi? Ehson qiladi. Yo'qmasa bunaqa odamlar atrofimizda. Birodarlar, ihsonga deganda hab tekin bo'lib qolib ketavermasdan sal qaraylik. Agar mahallani bir oqsoqoli bo'lsak, mahallada bizni gapimizga quloq solishadigan bo'lsa, boquvchi tazimlarga oilaga bora aytaylik, "Ey singlim, aka opa, siz ihson qilmang, sizga buyurmaydi. Biz sizga ihson qilishimiz kerak. Sizni kerak, berib ketmasdan qonimizni morsa deydigan odam bo'lish kerak. Yetimni molini ishi deganda albatta uni borib turib tortib olib og'zidagi nonini yeb yo pulini olib turib kidat qilib emas akalar. O'zi muhtoj bo'lib ehson talab bo'lib turgan oilani borib dasturxon to'risida o'tirib, qorinni mo'zaytirib, durron chiqib kelishi yetimni molini ishi emasmi? Shu davrda gapiradigan, shu so'zni gapiradigan vaqtlar ham yetib keldi shekilli. Bir 10 yil burun gapirsangiz yetimni moli haqida har xil laqablar bilan laqablashgan. Yo bo'lmaganmi bu davrda? Bu eken ekan mi? Yetim molini yeb olmaydi desa, yomon ko'rganmi ba'zi odamlar? Birodarlar, alhamdulillah zamonamizda odamlar ancha-muncha ilmdan xabardor bo'lib qolgandan keyin bid'at nima, shirk nima tushunib qoldik. Otasidan ayrilgan, yetim qolgan bola chaqani borib ihsonni yeyishlik, birodarlar, ehtiyot bo'laylik bu narsalardan. Endi nima deydi? Ha endi umid qilib dastxon solib qo'yibdi-da deydi. Biz bo'lmasak kim edi? Sen bo'lmaydi ximasida bu. Senga o'xshagan ikkita eslik, nafsi ochoqot bo'lgan bola aytmaganda qilmas edi u. Otini sotgandir, molini sotgandir, yoki qarz olgandir. Uyatda edi bo'lmasak. Biz bo'lmasa kim boradi? Xo'p, ehson qilsa sen borma, shu yo'shiga yetimlar borsin. Men qor qoladim shunaqa ehson qilgan odamga. Agar mahallani faqat kambag'al bechoralarni chaqirib ehson qilib berganda. Men afsus bo'lsinki, ular chekada qoladi. Rasululloh nima degan? Eng yomon dasturxon kambag'al bechoralar qolib, boylar o'tirgan dasturxon deydi. yetimni muammosi turibdi bu yerda. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelib, meni dedi, shu xurmoni qatar olib bering dedi. Muammo katta. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hali qo'shimcha qidirib keldi. Zamoni saodatda yashaydi birodarlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ko'radi. Payg'ambarimiz ovozini eshitadi. Qo'lini qo'liga berib ko'rishadi. Shunaqa zo'r zamonda yashaydigan odamlardan bittasi Alloh hidoyat bermasa qalbi marazlikcha turaverar ekan. Keldida, "Ey falonchi" dedi Rasululloh, "Bu yetimni daraxtni qaytarib ber o'ziga" dedi. Sahobalar bi abi anta va ummi ya Rasululloh deishgan. Pulim fido bo'lsin, jonim fido bo'lsin, mashinam fido bo'lsin demagan. Insonning eng aziz kishisi otasi bilan onasi. Xotinni ham, bola chaqani ham topsa bo'ladi. Lekin ota-ona topilmaydimi? Eng aziz bo'lgan ota-onam siz yo'lingizda fido bo'lsin. Sizni shunaqa yaxshi ko'ramanki, ota-onamdan ham ustun ko'raman. Hatto o'zimdan ham ko'proq yaxshi ko'raman degan sahobalar. Tomdan tasha desa sahobalar ikkilanmasdan tashagan. Dengizga sho'ng'ila desa bir og'iz gap uchun bor budini fido qilgan sahobalar payg'ambarimiz shunday yaxshi ko'rishgan. Payg'ambarimiz bir og'iz gapiga haqqini ishga tayyor turgan sahobalar. Endi haligi odam chaqirib, turib, falonchi, yetimda vaqtni qaytarib ber" desa, "Yo'q" deydi. Biz nimamizni berardik Rasulullohni bir marta ko'rishlikka? U buyrug'ini bajarishni qo'ying. Rasulullohga shunday bir yuzga bir marta qarashlikka nimamizni berardik? Har kim ichidan nima o'tgan bo'lsa, o'zi bilar. Rasulullohga bo'lgan muhabbati qanchalik bo'lsa, borini berardim deydi. Yonda emasmi? Rasulullohning gapini yerga qo'yibdi. Yo'q deydi. Bermayman deydi. U davrda yashab turib, bunoqa kofir bo'lib yashagandan ko'ra hozir iymonli yashagan odamlar baxtli ekan-a? Yo'q deydi, qilmayman deydi. "Ey falonchi, bu yetimni molni qaytarib ber" desa, "Yo'q" deydi. <clears throat> Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni bu o'jaligini ko'rib, yetimni daraxtni qaytarib berishni shavqida, "Ey falonchi" deydi. "Agar sen daraxtni qaytarib bersang, senga jannatdan bitta xurmo va'da qilaman" deydi. Ya'ni jannatni biletini shunday beryapti. Jannatiy bo'lasan deyapti. Jannatda bitta xurmo beraman senga. Va'da qilaman deydi. Yo'q deydi. Chunki birodarlar, bu yerda naq bilan nasiya muammosi turibdi. Bizda ham shunaqa. Cho'ntagimizdagi 50 so'mlar 10 so'm berib olgan bo'lsak, nasiya olib ketdi u. Birodarlar, nasiya degani cho'ntagimizdagi. Ishonaveringlar, hozir bo'lsak, o'lsak, yerdiretdagi hamma narsamiz nasiya bo'ladi. Xuddi kecha ko'rgan tushimiz bilan kecha bo'lgan ish bir xil bo'lib qolyaptimi hozir? Ularda naq bilan nasiyasini farq qo'ygan. Bizning sahobalardan farqimiz ham shunda. Ular oxiratga o'tkazgan naq deb bilgan. Abu Dardo roziyallohu anhu aytdi mana katta puldor bo'lgan, iymonni mazasini tushunib qolgandan keyin shu faqirroq yashagan ekan. Ximsga vali bo'lib turganda mehmon bo'ladi uyga. Gubernator bitta viloyatda valisi. Kechki ovqatni berib 3 ta mehmon, 4 ta mehmonga yotar hali yaxshi yotibdilar deb chiqib ketadi uning xonasiga. Valiyning uyi. Yopingani hech narsa bermaydi. Tagiga o'tirgan to'shagi bor. Mehmonlar kutishadi, yopinchi beramikin deb Shom, Suriya bizga o'xshagan kechpada salqin bo'ladi, kunduzi suv bo'ladi. Bittasi chiqib Men so'rayman dedida, qarasa Abu Dardo o'tirgan hujrada ham yopinchig'i yo'q bo'ladi. Egarga qo'yib boshini otadigan odamlar bo'lganda ular. Chaqirib aytadiki, uy jihozlari yo'qmi deydi. Voliy birodarlar. <clears throat> Voliy. Bizni deydi oyoqda bitta uyimiz bor deydi, o'sha yoqqa jo'natyapmiz deydi. Ahvob deydi. u yoqda 100 bo'lsa, manadan 100 bor u. Bu yerga mana shuncha jihoz kerak u desa, "Hay, to'g'ri aytdingiz, lekin Rasululloh bizga shunday nasihat qilganki, Nargi uylarga yetishlik o'rtada bitta bir davom bo'ladi, perival bo'ladi. Yuklar qancha yengil bo'lsa, shuncha oson chiqib ketasizlar degan, o'sha o'tkazyapmiz degan. Mana shunday kishilar bo'lgan. Ularda naqi naryaq bo'lgan, nasiyasi bu yoq bo'lgan. Naq xurmoni va'da qilsa, unga nasiya unamaydi, yo'q deydi. Birodarlar, jannatdagi bitta xurmo. Endi shu yerdagi bitta pauzani bosamiz. Musa alayhissalom Alloh taolodan so'rar ekan: "Parvardigor, jannatda sendan eng kam os ne'mat olgan banding nimalar oladi?" Hali hech narsa tegmaganiga nima aytadi deganda, Alloh taolosh shuni bir bayon qilgan ekanki, Alloh taolo jahannamda azoblanayotgan bir bandani Allohga yolvorar ekan rasa, meni do'zoxdan chiqargin, qaytib hech narsa so'ramayman, faqat azobdan qutqazgin der ekan. Alloh labbay deb uni chiqarib, jannat bo'lmagan joyga qo'yib qo'yar ekan. Shu banda aytar ekan, menga Allohning eng katta marhamati bo'ldi. Haqiqatan shunaqa bo'ldi. Abadiy qolib ketishi mumkin edi. Chiqarib qo'ydi, Parvardigor roziman. Men hech narsa so'ramayman sendan. Bo'ldi der ekan. Qalbiga pechat turib, tiliga pechat turib rozi bo'lib turar ekan. Shunda Alloh taolo hali bandasini erkalatib, jannatdan bitta xurmoni chiqarib ko'rsatib qo'yar ekan, u ko'zga ko'radigan joy qo'yib. Hali banda Bir dona xurmoni ko'rib turib, Parvardigar o'shini ber der ekan. Parvardigar shuni ber, boshqa hech narsa so'ramayman. Banda so'ramayman degan dinyo. Banda ekan, Parvardigar shuni ber, boshqa so'ramayman, va'da berar ekan, Alloh taolo berar ekan uni. Endi jannatdan chiqqan bitta xurmoni ta'bir yotibdi. U jannat xurmosi bo'ladilar. uni hidi, harorati, ta'mi, salqini u bu dunyodagidek bo'lmaydi. Bizning tilimiz ojiz unga. Banda endi rosmonini niyat qilib Endi hech narsa so'ramayman deb turganda Alloh taolo boshqa undan ko'ra chiroyliroq bitta daraxtni ko'rsatib qo'yar ekan ko'ziga yana. Banda yana ta'maga tushib qolar ekan, Parvardigor o'shini ham berdir ekan, qaytib so'ramay hech narsa der ekan. Parvardigor yana eslatar. Parvardigorimiz Karim zot birodarlar. So'raylar dedi Rasululloh. Sizlar so'ralib malollanib ketasizlar. Parvardigoringiz malollanmaydi dedi. Bandasidan so'raganimizni yomon ko'radi bizni. Parvardigorimiz so'ramay qo'ysa yomon ko'radi. So'rash nima? Bu pastlik, xorlik. Allohdan so'rayotganda Allohdan oldin xorligimizni, pastligimizni tan olishimiz bo'ladi. Bo'ldi, menga hech narsa kerak emas, so'radigan hech narsa qolmadi. Demanglar, birodarlar, har qancha dunyolar zo'rib ketgan bo'lsa. Hali ko'p so'raladigan narsa. Parvardigor Karim berargan o Endi bo'ldi der ekan. Endi hech narsa so'ramayman, ikkita daraxt oldim. Alloh taolo bandasini erkalatib, undan ham chiroyli uchinchi daraxt ko'rsatib qo'yadi deyiladi. Hadislarda kelgan bu. bandani erkalatyapti. O'zi dozvatdan chiqqan shu sharaf edi. Uni ham berar ekan. Endi haqiqatan so'ramayman deb turganda Parvardigorim, bu qanaqa savol javob bo'lyapti? Jannatdan hech qanaqa ne'mat olmagan bandaga nimani berasan degan savolga javob ketyapti. 3 ta xurmo daraxtini olib mazza qilib turganda Parvardigor azza va jalla qizil oltindan bo'lgan jannat darvozasini ko'rsatib qo'yar ekan. Zirasini uzugini emas, darvozasini qizil oltindan bo'lgan. Banda nima deydi? Banda nima deydi? Banda ber deydi-da, Parvardigor ber degan yaxshi ko'radi-da. Eshigiga borib qaytib so'ramayman derkan, Alloh unga ham ruxsat berar ekan. Jannat eshigida borib, endi hech narsa so'ramayman deb turganda Parvardigor jannatning hidlarini, jannatdagi ovozlarni ko'rsatib eshitirib qo'yar ekan. Endi bu yerdagisi hech narsa olmay qolyapti, birodarlar. Bu etdagi bo'ladi biz uchun. Ehtimol bomdodda bo'ladi, ehtimol bir oydan keyin bo'ladi, lekin bo'ladi birodarlar. O'lamiz hammamiz. Mana shu uyqusirab o'tirganimizga xursand bo'lamiz shu kunda. yon boshda televizor ko'rganimizga xursand bo'lmaymiz. Sezon birodarlar. Hozir boshqa shaxs o'tib olib oboraman boyiga shaxsga hozir. Moniga tugatib qo'yaylik. Parvardigor kirib ekan. Parvardigor kir ekan. Kirganda unga mana shu dunyoga 10 barobar katta keladigan jannat berilar ekan. so'radar ekan Alloh. Yana manovi senga, manovi senga, manovi inson to'xtab qolar ekan aqli, nima so'rashni bilmay qolar ekan endi. Banda rozi bo'ldingmi der ekan. Parvardigor aqlim yetmay qoldi, roziman deganda senga yana shuncha, shuncha, shuncha 10 barobar narsani berar ekan. Shunda Musa alayhisalom Parvardigor bu jannatda hech narsa olmagan banda shuni olsa, sal ko'proq narsa olgan banda nimani oladi deganda, uni hali ko'rgan ko'z, eshitgan quloq yo'q, insonda aqli bovar qilmaydi. Bitta xurmoni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hali fosiqqa nima qilyapti? Tortiq qilyapti. Yo'q deydi. Yo'q deyapti. 50 ta so'm bilan kimdir jannatga kirib ketishi mumkin. Ehtimol 1 so'm bilan kirib ketishi mumkindir. Bu kim beradi Alloh yo'lda bir so'mni birodarlar? Oxiratga aniq ishongan odamlar, chunki olaman deb biladi. Agar oxiratga ishonmasa albatta bermaydi. Agar bera olmayotgan bo'lsa, demak ishona olmayapti. Shunda tupi yo'q qoldi birodarlar. U jannatni biletini olmayapti, Rasululloh taqdim qilyapti, yetim haqqini berdi turibdi. Haligi 70 mingta sahoba musulmondan 70 mingtasi hisob kitob kirgan bittasi urib qoldimi? yana shu hamma men kelib qoldi. Ana. Abu Dahda ismli sahoba borata shatib, "Ya Rasululloh" dedi. "Agar men" dedi, "o'sha xurmoni olib yetimga qaytarib bersam, u siz va'da qilgan jannatli xurmo meniki bo'laveradimi?" dedi. Dedi, "Ha" dedi. Endi qarab turing. haligi nasiyani naqqa almashtirmayotgan yoki naqdi nasiyaga almashtirmayotgan fosiqqa kelib turib, bitta xurmonga beshta xurmo beraman desa ham berar edi u. U materialist edi u. 10 ta beraman desa ham berar edi. Lekin yo'q deyolmasin Shu jannatdagi xurmo qo'limdan chiqib ketib qolmasin deydida "Ey falonchi" deydi. "Meni taniysan deydi. taniyman. Bog'imni ham bilasanmi deydi. Bog'ni gapiryapti, yarim bog'ini to'rdan biri buni emas. Butun bog'ini gapirib aytadiki, bog'ini bilasana Madinadagi eng sermeva, eng yosh kuchli kirgan bog' seni bog'ing deydi. O'sha bog' deydi. Yonboshiga qo'rg'on solib qo'yganman, bilasana deydi. O'sha qo'rg'on deydi, senga deydi. Daraxtni menga ber deydi. Bori bugini beryapti. Chunki dunyodagini nasiya deyapti, oxiratdagini naq deyapti. Qo'l qoqishdi. Xurmo o'tdi bunga, bog' uy bunga o'tdi. Ular yuragini, quvvatini qarang, ertaga nima qilaman demagan ekan, qarang ular. un qimmatlab ketdi, endi nima qilarkimiz demagan ekan birodarlar. Tirimisizlar, rizqinglar bor, yeysizlar o'sha unni. 2000 dollar bo'lganda ham. G'am qilyapmizmi un qimmatlab ketib? Vahimaga tushib ketyapmizmi? 5-6 litr olib qo'yaylik olindi deb. Bizning iymonimizdagi halol bu. Val qadaru xayrihi min Alloh min Alloh degan joyimiz qani? Qadarni yaxshisi ham yomoni ham Allohdan degan joyiga iymonimiz qani? Islomda bir voqea bo'lgandi. Bir xoja aka bomdodni o'qib chiqib, bir nonushtaga chiqib, "Ana o'tiringlar, bismillah olinglar" deganda to'yga. Nonda bir tishladi-yu, o'sha yerda joni uzildi. Bo'ldimi shu? Og'zida bir tishlan non qolib ketdi. Birodalar, shu tishlan non rizqida yo'q ekan, tishlovni ham og'zdan chiqarib olib qo'yishdi dunyodan. U bosib qo'ygan uninglar, bosib qo'ygan pullar Alloh biladi kimlarga nasib qiladi. Xotirjam bo'laveringlar. Hech g'am qilmanglar, yo'q uning qimmatlasa, yo'q qimmatlasa. Ha 1 metr qor yog'uvdi, o 2 yil, 3 yil burun. Ha qushlar o'lib ketmadi-yu qishda. To'g'rimi? Rizqi bor yashayveradi biroq 2 metr qor yog'sa ham. Xotirjam bo'linglar. Qani biz iymonimiz? Qo'ldi qoqdi. Endi bitta muammo turibdi. Uyda kim bor? Ayoli bor. Yutdi. Endi uyga borib turib, "O, ummi dahdah" deb chaqirib qoldi. Ayol ayol hayron bo'ldi. Bu o'zini uyiga chaqirib kelyapti-ya, tinchlikmi? Chiquvda chiqinglar dedi. Uyni sotdim dedi. Sotdingizmi? Yaxshi pulga sotdingizmi? Ha, nima qanchaga sotdingiz? Ko'chadan kelgandingiz Qani edi, bittasi Alloh yo'lida so'radi, berib yubordim desa, bilamiz bizkilar nima muomala qilishini. Chunki biz shunaqa ayollarga loyiqmiz. Biz shunaqamiz o'zi. U sahobani xotini edi u. Ular tarbiya topgan edi. Rasululloh madrasasida o'qishgandi ular. Qanchaga sotdingiz dedi? payg'ambarimiz jannatdan bitta xurmo va'da qiluvdi, almashtirib yubordim dedi. U xotinni ham qarang, yutibsiz savdo dedi Abu dedi. Bola chaqasini yetalab chiqib ketdi. Uy o'tdi, xurmo egasiga qaytdi, bu kishi jannatda xurmoga ega bo'ldi. Momenti keldi, sezonida urib qoldi. Savol. Bitta savol turibdi hozir. Necha yil bo'ldi shu ishga? Bir yarim yil. Ramazon turib, bir yarim tur edik. Ramazon oyida turibmiz birodarlar. Bir yarim yil bo'ldi. O'sha xurmo daraxti bormi hozir bir dona sportni bo'lgan? Bormi? Yo'q. Abu Dahdah bormi? Haligi bog' bormi qo'rg'on bilan? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hozir bormilar? Hali fosiq bormi? Nima qoldi? Jannatda xurmo qoldimi? Kim yutdi? O'sha paytda qiyin edi. Birodarlar, ichkasi qolmadi. Kullu man alayha fan va bu vajhu robbika bil jalali val ikrom. Yer yuzidagi hamma narsa foni dedi o'tkinchi. faqat Parvardigoringni buyuk jamoligina qoladi dedi. Birodalar, Parvardigorni jamoliga yetadigan oyda turibmiz. Bu sezon. Bundan foydalanib qolaylik. Televizorni kamroq ko'raylik. Qur'on o'qiylik. Bir kunda bittadan harf o'qisangiz, 30 kunda 28 ta tugatib, qoidasiga tushib olasiz. Qur'on o'qishlikka. Bir kunda bir qator yodlasiz, 30 qator yodlaysiz. Lekin qilmaymiz buni. Etta qilaman, men qilaman. Rasululloh shunday chizib topdi. Mana bu dedi insonda orzu umidlari dedi. Va o'rtasidan shart bunaqasiga chizdi, bu ajali dedi. Shu ajal kelib qolguncha sezondamiz birodarlar. Foydalanib qolaylik. Dunyo mo'min uchun qafas, kofir uchun jannat birodarlar. Qafasda hech kim qolishini xohlamaydi agar uni qafasligini tushungan bo'lsa. Shunday emasmi? Agar qafasligini tushungan bo'lsak, bu dunyoda siz bilan bizga oxiratimizga tayyorgarlik ko'raylik va sezondan foydalanib qolaylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi